Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմն է իր ռազմական, քաղաքական եւ իրավական չափորոշիչներով ու զարգացումներով։ Եվ այսպես աշնան այս առաջին ամիսը սեպտեմբերը մեր նորագույն պատմության մեջ հատկանշվեց հայ ժողովրդի դեմ ողերիմ ճշտամական երկրի Ադրբեջանի կամ ինչպես այն սովորաբար անվանում են մեր հարևան տերությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Բաքվի Հանրապետության սանձազերծած հերթական պատերազմով։ Վերջին ավելի քան 3 տասնամյակում սա արդեն 3-րդ սեպտեմբերյան պատերազմն էր։ Առաջինը, ինչպես հիշում եք, 1991 թվականին էր Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության հրճակումից անմիջապես հետո, եւ ուղղված էր անմիջականորեն Արցախայության դեմ, որտևից մինչև 1994 թվականի մայիսի 12-ը։ Երկրորդը 2020 թվականին, որտևից 44 օր դարձյալ ուղղված լինելով անմիջականորեն Արցախայության դեմ եւ ահավասիկ երրորդ պատերազմը սեպտեմբերի 13-ին, որն այս անգամ ուղղված էր անմիջականորեն Հայաստանի Հանրապետության դեմ, իհարկե Արցախյան ածանցյալով հանդերձ ուտևեց ընդամենը 2 օր։ Անկախ հակամարտ կողմերի համար վերջնական արդյունքներից երեք պատերազմներն էլ դադարեցվեցին հիմնականում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի միջամտությամբ ու միջնորդական ջանքերով։ Թեկուս կարծում եմ հարկ է պատշաճը մատուցել նաև լիազորված միջազգային կառույցների եւ այլ գերտերությունների առանձնապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի եւ այդ միջազգային կազմակերպության համանախագահ մյուս տերությունների Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի միջնորդական ջանքերին։ Ինչ խոսք անմիջելի է, որ համադրության մեջ մեծապես գերակշռում են Մոսկվայի ջանքերը, ինչը բացատրվում է Բաքվի եւ Երևանի վրա նրա ազդեցության ակնհայտ գերակշռ չափով, մի հանգամանք, որ իր պաշտոնական հայտարարության մեջ նույնիսկ խոստովանել է ուկրաինական թնջուկում Ռուսաստանի հետ ներկայումս փաստորեն ճշնամացած Սպիտակ տունը։ Կրեմլին հորդորելով օգտագործել իր այդ զգալի ազդեցությունը երկու պատերազմող երկրների վրա ռազմական գործողությունները շուտապույտ դադարեցնելու եւ հրադադարի հասնելու համար։ Անշուշտ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի ենթարկված հայ հանրությունը Հայաստանում լինի թե Արցախում կամ Սփյուռքում առավելապես ակնկալում էր, ոչ թե Մոսկվայի միջնորդական խաղաղարար ջանքերը, որ իրագործվում էին քաղաքական ու դիվանագիտական խողովակներով, որքան որ Ռուսաստանի որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից դերության եւ նրա երախայրիկ միջազգային ռազմաքաղաքական դաշինքի Կրեմլի անմիջական հովանու ներքո գտնվող հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության անվերապահ անմիջական ռազմական ու ռազմաքաղաքական աճակցությունը Նման ակնկալիքի հիմքում, ինչպես գիտեք, դեռևս 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին Մոսկվայում 25 տարի ժամկետով կնքված եւ 1998 թվականի նոյեմբերի 5-ից ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության մասին պայմանագիրն է, որի գործողությունն ամեն անգամ ինքնաբերաբար երկարաձգման ենթակա է հաջորդ տասնամյա ժամանակաշրջանում։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ համաձայն պայմանագրի երկրորդ հոդվածի մեջբերում եմ Բարձր պայմանավորվող կողմերը միմյանց հետ սերտորեն կհամագործակցեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում։ Նրանք անհապաղ կհաղորդակցվեն ամեն անգամ, երբ նրանցից մեկի կարծիքով առաջացել է նրա վրա զինված հարձակման սպառնալիք, համատեղ պաշտպանության ապահովման եւ խաղաղության ու փոխադարձ անվտանգության պահպանման նպատակով։ Այդ խորհրդակցությունների ընթացքում կորոշվեն այն օգնության անհրաժեշտությունը, ձևերն ու չափերը, որը ստեղծված երավիճակը հաղթահարելու նպատակով կցուսաբերի մի բարձր պայմանավորվող կողմը մյուս բարձր պայմանավորվող կողմին մեջբերման ավարտը։ Ռազմական ագրեսիայի ենթարկվելու դեպքում ռազմական աջակցություն ստանալու առումով հայ հանրության ակնկալիքների համատեքստում առանձնահատուկ կարևորվում է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության կանոնադրության 4-րդ հոդվածը, համաձայն որի մեջբերում եմ եթե անդամ պետություններից որևէ մեկը ենթարկվի ագրեսիայի որևէ պետության կամ պետությունների խմբի կողմից, ապա անդամ պետությունների կողմից դա կհամարվի որպես ագրեսիա սույն պայմանագրի բոլոր մասնակից պետությունների դեմ։ Մեջբերման ավարտը։ Նշեմ, որ հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 1992 թվականի մայիսի 15-ին։ Պայմանագիրը ստորագրող պետությունների թվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գազམ་ակերպչան անդամակցում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ Տաջիկստանը։ Սակայն ինչպես ականատես եղանք Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական դաշնակից եւ ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի օրերին ոչ Ռուսաստանը եւ ոչ էլ փաստացի նրա իրավական տիրույթում կամ այլ կերպ Հովանու ներքո գործող ՀԱՊԿ-ն գործնական կես քայլ անգամ չկատարեցին ընթառաջելու ռազմական աճակցություն ցուսաբերելու վերաբերյալ Երևանի դիմումին որթեգրելով նույն այն անտարբեր ամորֆ պահվածքը, որ ցուսաբերել են 2000 թվականի աշանային պատերազմի ժամանակ, երբ Արցախի հանրապետության հետ համաժամանակ ադրբեջանական ագրեսիայի ենթարկվում նաև Հայաստան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նույն անդեմ պահվածքը, ինչպես հիշում եք, կրկնվեց նաև 2021 թվականի մայիսին, երբ Հայաստանի տարածքի մի մասը բռնազավթման էր ենթարկվում Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում, պաշտոնական Երևանը աճակցության խնդրանքով հատուկ դիմել էր ինչպես Մոսկվային, նույնպես եւ ՀԱՊԿ ղեկավարությանը, այսպես ասած, ձայն բարբարո հանապատի։ Թեկուս, ինչպես հիշում եք, հավատարիմ իր պայմանագրային պարտավորություններին Հայաստանն այս տարվա սկզբներին կոնկրետ հունվարի 5-ին անմիջականորեն արձագանքել էր Ղազախստանի նախագահի կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը պաշտոնապես հղված օգնության խնդրանքին այդ երկրում ծայր առած խռովությունը ճնշելու համար հետաքրքիր զուգադեպությամբ Հայաստանը 2022-ի հունվարի 1-ից ստանձնել է ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը եւ պաշտոնապես Ղազախստանի նախագահի խնդրանքին արձագանքելու խնդիրը դրված էր Հայաստանի վարչապետի վրա։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի վարչապետի դերը զուտ արարողակարգային էր եւ ամենայն հավանականությամբ նախքան օկնության մասին հրապարակային դիմումը Ղազախստանի նախագահն արդեն ստացել էր Ռուսաստանի նախագահի համաձայնությունը Ղազախստան ՀԱՊԿ զորքեր ուղարկելու վերաբերյալ։ Պատահական չէ, որ ՀԱՊԿ գործեց գեր օպերատիվ եւ ընդամենը մի քանի ժամ անց ընդունվեց որոշում Ղազախստան ՀԱՊԿ խաղապահ ուժեր գործողելու վերաբերյալ, Հայաստանը ոչ միայն կողմ արտահայտվեց այս քայլին, այլև կառավարության հունվարի 6-ի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները ՀԱՊԿ միավորման կազմում մեկնեցին Ղազախստան։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը չէր կարող դեմ քյարկել ՀԱՊԿ խաղապահ ուժեր Ղազախստանում տեղակայելու որոշմանը, Սակայն կառավարություն ուններ բոլոր հիմքերը հրաժարվելու հայկական զինված ուժերի ներկայացուցիչներին Ղազախստան ուղարկելուց։ Իհարկե, որպես անարարկելի փաստարկ Հայաստանի կառավարությունը կարող էր օգտագործել, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, 2021-ի մայիսից շարունակող հանրապետության տարածքի մի մասի բռնազավթումը Ադրբեջանի կողմից հայտարարելով, որ քանի դեռ Հայաստանը ենթարկվում է ագրեսիայի, Հայաստանի զինված ուժերը չեն կարող Հայաստանից դուրս որևէ գործողության մասնակցել։ Հնարավոր է զավեշտալի թվա, եթե այդքան ցավալի չլիներ եւ խոր ափսոսանք ու հիասթափություն չառաջացներ, որ Հայաստանի դիմումի կապակցությամբ ՀԱՊԿ խորհրդի արտահերթ հրավիրված փակ նիստում, որն անցկացվել է հերավար կարգով եւ որը ՀԱՊԿ-ն մեկամյա ժամկետով նախագահ հողի իրավունքով վարում էր Հայաստանի վարչապետը, նույն այդ Ղազախստանի նախագահը հայտարարել էր, թե իր երկրի օրակարգում չկա Հայաստան զորախումբ ուղարկելու հարց ընդ որում այն Ղազախստանի, որի նախագահն անցյալ տարվա նոյեմբերի 7-ին պաշտոնապես շնորհավորել էր ադրբեջանցի իր գործընկերոջը, նոյեմբերի 8-ի, այսպես կոչված հաղթանակի օրվա, այսինքն 2020 թվականի աշանային պատերազմում ադրբեջանի տարած հաղթանակի առիթով Ուղերձում նշելով, թե այդ նշանակալի տոնը մեջբերում եմ խորհրդանշում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը համաձայն ՄԱԿ կանոնադրության եւ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի բանաձևերի մեջբերման ավարտը։ Իհավելումն ասվածի, որպես արդեն կատարված փաստ արձանագրենք, որ համաձայն հավաքական անվտանգության խորհրդի հերավար գագաթնաժողովի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածության Ստեղծված երավիճակը գնահատելու համար Հայաստանի Հանրապետությունը է ուղարկել ՀԱՊԿ առաքելությունը գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասիի ղեկավարությամբ։ Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովի եւ կազմակերպության անդամ պետությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ընդամենը այդքանը, որը հավասարազոր է ինչպես ժողովրդական իմաստությունն է ասում հարսանիքից հետո դհոլ խփելուն։ Երևի թե ճշմարտության զգալի բաժին են պարունակում Բաքվից հնչող այն պնդումները, թե իրենց երկիրը ՀԱՊԿ-ում ավելի շատ ռազմավարական դաշնակիցներ ու բարեկամներ ունի, քան այդ ռազմաքաղաքական կառույցի հիմնադիր անդամ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հնարավոր է այս հավանականությունն է, եթե ոչ իրողությունը, որ հայ հանրության շրջանում, առանձնապես Հայաստանում սկսել է հակադիր տեսակետների տարուբերումների տեղիք տալ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի մնալ չմնալու նպատակահարմարության հարցում։ Ընդ որում Ռուսաստանից եւ ՀԱՊԿ-ից բացահայտ դժգոհության հնչերանգներ են լսում ոչ միայն քաղաքական վերլուծաբանների շրջանում, այլ նաեւ բարձր պաշտոնական շրջանակների ներկայացուցիչների հրապարակային ելույթներում։ Այլ կերպ ասած, Արեմտաբետ հանրային քաղաքական ուժերը, իսկ որ այդպիսիք վաղուց ի վեր կան ու գործում են Հայաստանում, մեր բացահայտ հակառուսական գաղափարաբանությամբ, մեր ռուսամետության դիմակով սքողված դարձյալ գլուխ են բարձրացնում գիտակցաբար թե անգիտակից կերպով մեծապես վտանգելով Հայաստանի անկախ պետականության ու ժողովրդի, ինչու՞ չէ, նաև Արցախի եւ Արցախահայության ճակատագիրը։ Այդ կարգի պետական քաղաքական ու հանրային գործիչների շարշատերը չեն էլ ཐակցնում, որ առատորեն սնվում են Սորոսյան եւ այլ արեմտյան դավադիր ուժերի շտեմարաններից եւ հնարավոր է չեն հասկանում կամ չբացառենք հասկանալով հանդերձ, որ արեմուտքը մեր բազմադարյա պատմության ողջ ընթացքում առանձնապես վերջին ավելի քան 1 դարում, հատկապես հայոց ցեղասպանության տարիներից էլ շատ առաջ, որպես անկեղծ անշահախնդիր բարեկամ, երբևէ զորավիք չի եղել մեզ ու դարձյալ շարունակում են օրասական փակողի տանել հայ ժողովրդին թե ինչ ռազմավարական նպատակի է Ադրբեջանը հետամուտ Արցախում եւ հենց ներկայումս Հայաստանի արևելյան սահմանագծում եւ ում բացահայտ կամ սքողված արշակությամբ կարծում եմ parzիցել parze անկամ ընդհանցիկ ռազմաքաղաքական զարգացումներից անտեղյակների համար ըստիս այդ նպատակները մի քանիսն են ընդ որում ունենալով հանդերձ տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղական ընդգրկումներ, որոնք փոխկապակցված են միմյանց։ մի Եվ այսպես, սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան նպատակ ուներ առաջին զարգացնել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի իր ձերբերումները եւ Շունիքի տարածքում հատելով Գորիս Երևան մայրուղին իսպար դադարեցնել Արցախ-Հայաստան հաղորդակցությունը, այսպիսով իսկ լրիվությամբ շրջափակման մեջ առնել Արցախը այն վերածել արտաքին աշխարից բաց սարզակապես կտրված փակ անկլավային տարածքի, թույլատրելով միայն ահաբեկված բնակչության անխուսափելի արտահոսքը։ Երկրորդ Արցախի հայաթափումից հետո բնականաբար անիմաստ կլինի ռուսաստանյան զորախմբի խաղապահ առաքելությունն Արցախում, ուստի այն նույնպես վաղ թե ուշ ստիպված կլինի լքել այդ տարածաշրջանը։ Որպես հետևանք Արցախը կմնա Ադրբեջանի կազմում, զրկված լինելով որևէ կարգավիճակից ու որպես այդպիսին տարալուծվելով Ադրբեջանի հարակից վարշական շրջանների մեջ։ Երորդ Հնարավոր միջազգային, մասնավորապես դիցուկ թե Ռուսաստանի ճնշման դեպքում Բաքուն, որպես փոզիջում, ել ավելի կհամարի իր պնդումներում Հայաստանի տարածքով դեպի Նախճեվան հաղորդակցության ոչ թե մեկ, այլ մի քանի միջանցք բացելու մասին, այդ թվում նաև Շունիկի մարզի հյուսիսային հատվածում։ 4 կդադարեցվի Իրան-Հայաստան եւ Հայաստանի տարածքով դեպի Վրաստան ու Եվրոպա հաղորդակցությունը, առանձնապես արևտրային բեռնափոխադրումների համատեքստում, ինչը որպես հակաիրանական դիրքորոշման արտահայտություն եւ աշխարհակահական խնդիր բխում է ոչ միայն Բաքվի եւ Անկարայի, այլ մեծապես Միացյալ Նահանգների շահերից։ 5-րդ Բռնազավթելով Սյունիքի մարզն ամբողջությամբ որպես արևելագույն խնդիր կամ առնվազն այդտեղ ստեղծելով դեպի Նախճիվան տարանցիկ միջանց, նույնիսկ կարող է միջանցքներ, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը այդպիսով իսկ բանուկ ճանապարհ կհարթի իր վաղեմի ռազմավարական նպատակի կամ ավելի ճիշտ զառանցական երազանքի իրականացման միջերկրական ծովի ափերից մինչև Յակուտիա ձգվող մեծ թորանի կազմավորման գործում, ինչը նույնպես համահունչ է Վաշինգտոնի շահերին Չինաստանին, ինչու չէ նաև Ռուսաստանին եւ Իրանին աշխարհակահական խաղադաշտից դուրս մղելու համար։ 6-րդ Հիմք ընդունելով Ուկրաինայում հատուկ ռազմագործողություն իրականացող Ռուսաստանի դեմ երկրորդ եւ երրորդ ճակատներ բացելու Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում վերջերս հաճախակի շրջանառվող գաղափարը Բաքվին ըստ երևույթին եւս մեկ գործիքակազմի դեր էր վերապահված այդ խնդրի իրականացման գործում, այն է ռազմական բախում առաջ բերել նաև Հայաստանի մի շարք սահմանային գոտիներում տեղակայված ռուսաստանյան խաղապահ զորքերի հետ։ Կարելի է պնդել, որ հենց այդ համատեքստում է իրականացվել Գեղարքունիքի մարզում գտնվող ռուսաստանյան խաղապահ ռազմական հենակետի հրետակոծումը։ Կարելի է ենթադրել, այդ հրետակոծությունը պիտի որ հանգեցներ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատի բացմանը։ Այդ պարագայում Համաձայն Բաքվի եւ Անկարայի միջև 2010 թվականի օգոստոսի 16-ին Բաքվում Նախագահներ Ալիևի եւ Գյուլի ստորագրած ռազմավարական գործընկերության եւ փոխնության մասին պայմանագրի, ապա եւ բռնազավթված Շուշիում 2021 թվականի հունիսի 15-ին Ալիևի եւ Էրդողանի միջև կնքված Շուշիի հրճակագրի, որոնցում ամրագրված է փոխադարձ ռազմական օգնության դրույթը, Ռուսաստանի դեմ ուղղված ադրբեջանական զինված ուժերի մարտական գործողություններին պետք է միանար նաև Թուրքիան, ինչը բնականաբար ձեռնտու չէր Մոսկվային։ Ոստի եւ կարելի է դատել ռուսական զորամասը Մոսկվայի հրահանգով խուսափելով հակադարձումից, այսինքն ադրբեջանական զորքերի հետ անմիջական արժակատումից հերացել է այդ տարածքից, գրելով ընդամենը տեխնիկական բնույթի ոչ էական կորուստներ։ Իդեպ Լրահոսից հայտնի է, որ Արեմուտքը մտադրություն ունի Ռուսաստանի դեմ հերթական ճակատը բացել նաև վրաց աբխազական զորքերի շփման գծում, ինչը պաշտոնական Թբիլիսին հապաղում է անել ըստ երևույթին չմոռանալով 2008 թվականի վրաց-ռուսական օգոստոսյան պատերազմի դասերը։ 7-րդ Բաքուն Եվրոպական միությանը խոստացել է առաջիկայում զգալիորեն ավելացնել դեպի Եվրոպա իր արտադրած գազի արտահանումը տարեկան լրացուցիչ 10 միլիարդ խորանարդ մետրի սահմաններում, ինչը թեկուզ չնչին չափով, բայց այնուամենայնիվ այս կամ այն կերպ կնպաստի եվրոպական երկրների գազային սովի մարմանը։ Դա բնականաբար ամենևին էլ միացյալ նահանգների սրտով չէ, քանզի հակասում է եվրոպական տնտեսությունն իր լիակատար վերահսկողության տակ վերցնելու եւ այդ մայրցամաքում մշտապես թելադրողի դերում մնալու Վաշինգտոնի ռազմավարությունը։ Իսկ Հայաստանում բարբերաբար արձանագրող ռազմական գործողությունները տեղի են ունենում նաև մի տարածաշրջանում, որի հարևանությամբ է գտնում հետևապես եւ վտանգված է Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա եւ այնտեղով դեպի Եվրոպա ձգվող ընդհանուր առմամբ առայժմ տարեկան 8 միլիարդ խորանարդ մետր հոսքով գազատար խողովակաշարը։ Տարածաշրջանում պարբերական պատերազմական գործողությունները դժվար չէ կռահել, վտանգի տակ են դնում Ադրբեջանում նոր հզոր տարողանակությամբ գազատարի կառուցման հավանականությունը եւս։ Վերնասվածի համատեքստում անշուշտ առանձնահատուկ կարևորվում է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Պելոսի եւ նրա գլխավորած պատերազմության օրերս Երևան կատարած պաշտոնական այցը։ Ինչը, կարծում եմ, որոշակի դրական ազդակ է ազգային պետական անվտանգության եւ տարածքային ամբողջականության ապահովման գործընթացում Հայաստանի արկա խնդիրներն ու մտահոգությունները ամերիկյան խորհրդարանում ընկալելի լինելու եւ նոր լայն հնարավորություն նրա միջոցով այդ գերտերության գործադիր իշխանությանը եւ ընդհանուր արմամբ միջազգային հանրությանը լիարժեք ներկայացնելու համար Այցի արդյունքներից հյուրընկալ կողմի Հայաստանի գլխավոր ձերբերումը անշուշտ ամերիկյան կոնգրեսի անունից Տիկին Պելոսիի հնչեցրած հայտարարություններ, որով խստորեն դատապարտվում է Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ Թե ինչ արձագանք կունենա այդ հայտարարությունը Սպիտակ տանը, ժամանակի հարց է։ Հուսանք, որ Հայաստանին եւ առասարակ համայն հայ ժողովրդին համակած այդ մտահոգությունները հնարավոր է որքան վաղ, քան թե ուշ ընկալելի եւ ընդունելի կդառնան նաեւ Միացյալ Նահանգների գործադիր իշխանության համար որոշակի էական խմբագրումների տեղիք տալով հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կրկնում ու կարևորում եմ այդ գերտերության վարած քաղաքականության հայեցակարգում այնպես որ դարձյալ ասենք ամեն